Hvala vam uzvišenom koji me počastio da sam ovdje večeras sa vam u Sloveniji, jel da? Hvala vam te barak je otala koji robovima svojim nije učinio ništa preprekom da znaju jedan za drugog. I da vole jedan za drugog. Ovo je slijepota te vjeri. Da se jel da prvi put vidimo, a ne ima se gobe među nama. Ovo nudi samo islam. Ovo ne možeš kupiti za pare. Jer se ljubav u islamu ne kupuje za pare. Jer ako bi se uzimala bilo čim ona puca, i onda se više ne volimo. Znate zašto? Zato što Allah spaja srta. A ne da ti dade nešto pa da me zavoliš. Jer kad ti predstavljen dava kako ćeš vam da zavoliti, onda je gotovo. Nema više ljubavi. Nisi mi ništa dao, više te ne volim. Ali slavo nije tako. U slavo nije tako. Drago mi je što vas ovako vidim, vedra je nesložene, halako što ste čekali, ali vjerujte ovaj da smo, bili smo preokupirani da u novim granicama. <laughs> Hvala vam. Ovaj, ambijent u koji sam vas zatekao, kažu braća nije gotov mešin, on je gotov on je kako završen. Zahvaljujte Allahu te barek o ta'ala što vas je počastio ovim blagodatima. Zahvaljujte mu, braćo, ovo on daje samo kome hoće. Kad se nešto zove Allahova kuća, ona će biti i Allah dade da se napravi. Tako, treba na mjesecu, na mjesecu, ali ona će biti. Ali vas radite im da dajete ovoj njegovoj kući pravo koje joj pripada. Allahove kuće. I onda se zapamtite šta sam vam rekao. Brat plodove i berekete ove kuće. Kad u ovoj kući, Allahove kući, u ovim mečidima, koga ste evo skoro uzeli, napravili, šta ste, nije bitno. Kad se u njoj počne veličati Allahovo ime, na način samo kako je Allah zadovoljan, to zasigurno rezultira time da će vas prvo ko Allah zavoltati, to vam je najbitnije. A kad vas on zavoli, ne može vam niko ništa. Kad te Allah zavoli, ne može ti više niko ništa. Gotovo je. Jer on kaže, ko dadne mog groba, ja mog ne vrat. A kad ti Allah ovdje vrat, ti ti izgubio startu, gotovo. Nemo mi zavoli ni pokušavati. Zato zahvaljujte Allah za ovo, zahvaljujte mu, a zahvaljivanje na blagodati ovog mešida i pored da kažeš Alhamdulillah, jeste da se u njemu uči, da se za ovo boli, da se zalaže i da se nikako, ne daje Bože, ne pomiješaju nijeti. Da sutra doješ, kažeš, he, ti viš u naš vešida, toplo, fino, sve ima. Kad dođeš ovdje, pitaš čovjeka, ko ti je gospodar? Ajde, stati na ovaj, na mene, čekaj, ovo. Ja znam, ribat? Ne, veličanje Allahovog imena u njegovim kućama je u kuranskim ajetima spomenuto, da on voli one koji Allahove kuće održavaju. Nije džaba ovo došlo u Kur'an, da Allah voli one koji oživljavaju njegovu riječ u njegovim kućama. To su Allahove kuće. <clears throat> Džavija ima danas kavar. Zovu je džavija, mada to ne ispravno leta. Džavija je nešto drugo. Univerzitet. Ali Allahova kuća je ona kuća u kojoj se oživljava Allahovo ime. Spominje Allah te bareke u tala i oživljava sunet Muhammeda sallallahu alaihi sallam. I veliča er jel me akmeltu lekom dinekom, va je tvrtu alaikum ni'ameti, va reditu lekom oni slave dina. Danas sam o vašu vjeru usavršio, kaže Allah, i blagodat prema vama upotpunio i zadovoljan sam islamom. Hala, gotovo. Allah zadovoljan, on im šta? što je objavio, a ljudi nisu. Pa im malo, ili im je preteško, ili im je malo poče nešto dodati. A Allah, a kaže da vjerujemo njega? <laughs> Čudna opcija, jel ne? Vjerujemo u Allah, ali kad treba nešto oduzeti i dodati od vjeri, e onda mi nismo zadovoljni sa onim čime šta? Onaj koga vjerujemo zadovoljen. Allah kaže da je zadovoljeno u vjeru u savršenom, je li tako? Svatate? A što nismo mi zadovoljni? Ne vjerujemo mi izgleda kako treba. Jer moraš da voliš ono što voli tvoj spora. A ja vjerujem u njega. Ja vjerujem da on kaže da je zadovoljan ovom vjerom. Kada mi je objavio, moraš i ti biti. Makar ti govorio, ma jes, ja to znam da je tako, ali čekaj, to nisi zadovoljan. Kud bježiš, kud spobjedno, dobro, dobro vraćaj se nazad, u suru. <laughs> Kažeš da si zadovoljan, a kažeš, vi ste pretirali, vi ovako, ne možete vi, kako ne možete, možemo. Vidiš da možemo. Vi ste noćas, ne, noćas, ovdje na ovoj regiji, Allahovi ajti na zemlji. Kaže, brat, meni, šta ćemo, kućemo, kako, šta? Kad izlaze braća, onda se rekao, gledaj li te? Svidio? Nema tu granica. Evropska unija, ma naša unija, sve naša. Pša, samo hodaj. Malo te more zustaviti to. To je nama pod Norčkom. Ali dobro, ja sad ima odmah rekao inspektor na početku, na Hrvatskoj granici. Ljudi, ja volim puno pričat. Ja ako se zaletim, redite da stane. Ja, sam, takav. Pa sam više pričao ja nego on. I kaže mu, ne možeš, ti moraš naučiti islam i li pitanje. Ti tražiš teroriste, tra, kome tražiš ti? Znaš kako je zavedan? Ti vidio na televiziji i kažeš, e, eh, brada ti si. Ja sam ti vrsta ja. Pa čemu možeš prepoznat da jesam? Pa kaže, dobro si. Pa to ti, znači, moraš otvoriti malo knjigu. I da vidiš ko je sljedbenik Mohameda sa Allahom i sebe. I reci, ja njemu kažem, mi da tebe pozovem, ako te budem na njučem, nećeš mrišta sve slučati. <laughs> Naprati, udešliš mi pešati, ja moram nazad. I onda smo otvorili širok dijapazon razgovora. Toliko da smo rekli, daj, zove nam drugog, sad ćemo brže iz prvog. Dobro, nije problem. Dobro, braći, Allah vas pomogu. Ja sam imao danas na hodbi u Marla jednu temu, pa sam odlučio, odlučio uz Allahovu pomoć da je i s vama naša spodijenu. Radi se o jednoj priči. U vrijeme Omera radi Allah van. Ovo je veoma interesantna prič. Vi ste nju možda čuli, možda niste. A ja ću, govorit ću vam polako, a obratite pažnju. Čuo sam da, da je večeras ovdje sjedio ljudi koji su nedavno primili islam, tako? Ja, ja bih volio da, da, da ih vidim ovako, mislim vidim vas sve, ali eto, zaklajem. Prije mjesec dana. Mašala. Hvala. Kako se zoveš? Kemal. Kemal, sad Kemal si? Kemal uvijek. Ma, da, pa da. Jesi ovo ovdje, onda da živiš? Izgled ovo, 10 km. Dobro, ne da sam prvi put A ti, brate? Ja sam zagao. Maša, Allah vas pomogu. Molim Allah, da vas šanom da vas nagradi za ovog sa brata, kako reče da se zove? Mustafa. Mustafa, a zvalo se? Mateus. Mateus, Mateus, Mustafa. Za kad? A onaj brat je zvao Daniel, inače, sad je Abdurrahman. Daniel, on je isto, znači, prije par mjeseci, jer onaj... Za kad? Molim Allah da vas u džennetu vidi, da vam grije oprosti. Svima da vam grije. Ali jo. Wallahi, ovo su, ovo su. <laughs> Allah nešto hoće, Allah hoće. Tu je posebna radost večera. Jer ova braća koja su ovde, zasigurno, dava Muhammeda sallallahu alaihi sallam, oni možda nemaju udjela u tom, imali nema, nije bitno, ali uzvišeni će poslati. Mi smo sad, prošle redne, u Vagor imali, Mešid je bio mi smo mogli svi stati dole po osi usli gore. <coughs> Pola džemata, ja ne znam ko je. Pola ljudi ne znam. U Sarajevu dolaze mladići, prvi put na džumu. I ti gledaš, Allahovu pomoć. Kako? Ti tvoje da radiš, radi sa jedne strane, a Allah će upravo da, da ta pomoć dođe, ne tamo gdje si ti to nadao se. Zašto to Allah radi? Pa da ti vidiš, da ti primijetiš da je to to. I da šta? Da vidiš da te tvoj gospodar pomaže sa strane i da ti to kao da se okreneš u nas. Allahu akbar, ja nisam ovdje očekivao. E to je to. To je ta pomoć ashabi Allaho nikad sa osrem, odakle su čitili da će duši meleci, odakle dolaze meleci. Ali evo i, ovdje glava muškarca gleda šta mu vidi. Sad bio normalno, sad pola ga nema. Meleci dođu. I Allah će obeću, pazite braćo, obeću uzvišeni. Samo je na nama kako vjerujemo. Allah obeću da će pomoć svoje robove ljudi. Ako te Allah pomogne, nema što ti nikad ništa ne je to. Sve je stano. E. Sve i Allah može pokočiti u sekundi. Kum pe kum. Kako sunce izrazi, kako mjesec. Kako kiša udari. Vjetrovi, kako droži se, kaže on priroda. Žao nam, ja vi ne znate šta je priroda. Dobro. Ova priča je i tekako, i tekako pušna, pa ću ja čitati dio po dio Nema puno, nema puno dvije stranice da ne bi da ne bi ovaj propustio jer je i te kako i te kako poučna su hvala. Naime radi se o tome da jednog dana Omer radijallahu an halifa bio u društvu sahaba. Sjedio je u društvu sahaba i dolaze dva beduina i vode sa sobom jednog čovjeka. Pa Omer pita što ovo znači? Što ste ga tako? U čele sebe, pa kažu oni, o vladaru pravovjerni, ovaj čovjek je ubio naših oca. Omer reče, kako si ga ubio? Upita ovo gubicu. Kaže, o vladaru pravovjerni, ušao je sa svojim delama na moje zemljište. Pa je kaže, ja sam ga upozorio na to, međutim, on nije odlačio pažnju na moje upozorenje, pa sam bacio kamen, kamen ga je pogledio u glavu i ubio ga. Kaže ona radi Allaha odmazda ili čuvanje. Ubijanje. I pogledajte, presuda kako Omer radi Allaha presuđuje. Nema rasprave, ovo Pita Omer tako je tako bilo, jest, jest, tako se gotovo, završeno. I gledajte, nije pitao ni za porodcu ovog čovjeka, da li on iz kakve ugledne, jer on nešto vrijedan posebno, jer ovaj, jer onaj, Niti, kaže, je išta toga od Omera zanimalo. Zato što se Omer nije nikome dodorao, nije očekivao ljubav. Omer, kaže, nije laskao nikome na račun Allahovog zakona. Pa kaže, da se radilo njegovom sinu, kaže, Omer bi naredio odmah. Nema priče. I kaže, ovaj čovjek progovori. <clears throat> Ovo vladar pravo pravovjedni. Omer se obraća ubica. Kaže, Ja te molim u ime onoga koji je stvorio nebesa i zemlju. Da me pustiš jednu noć. Pitao bi se Omera, hoću da odijem svoje poruci ženi i djeci. Ja sam je ostavio u pustini pod Pa samo da im kažem da se moram vratiti ponovo, da se nadam u izvrši kazna i da im dam, da im pomognem nešto što mogu pomoći i da rasporedim ono posla što ima i metka. I kaže, nakon toga što se kaže, Omer, vratiš se. Omer reče, Ko će dati garanciju za tebe da će se vratiti? Mora neko dati garanciju da će se vratiti ako odeš u pustinu. Tad su svi asabi ušutili. Niko ništa ne govori. Zamislite tu ste. Ko će dati garanciju ti ideš, ja ću te i pustiti. Ali mora, šta? Mora neko reći, ja garantijem za tebe. Ako ti ne dođeš, moramo njega upiti. Ono koje je dao garanciju za tebe. A ovog beduina niko nije poznavao niti su znali odakle dolaze, niti su znali ko, gdje mu je šatan. Kaže, ovdje ne radi se, kaže, o garanciji na deset zlatnika, nego u pitanju zalog koji je život. Treba život da ko će gledat ovo za njega sad? I kaže, nakon toga, ko će se suprostaviti overu, ako se taj beduj ne vrati? Nema to promjere, ome će ubiti. I ko će se, kaže, za njega zauzimati? I Omer je pitao i svi su šutili. Svi su šutili. Omer je osjetio te Bogu svojim prsima, šta da uradi? Da li da ubije ovog čovjeka ili da pusti da njegova djeca umru od mladi, a nije uradio ništa? Ili da da pusti da ode bez ičije garancije, čime će, kaže, biti oskrnavljeno pravo ubijeno. Gledajte kako Omer razmišlja. I ljudi su svi šutili. Omer čeka, ko će dati garanciju za njega? Omer bi pustio svi su se šutili i onda se Omer okreni, uvidjevši težinu situacije i kaže, pita ovog dvojice mladića, hoćete li mogu prosto? Kaže, nećemo Omer. Treba ga Bogu. Omer ponovo reče, kaže, ljudi, ko će dati garanciju za ovog čovjeka? Gledajte veličine Omera i Fatala. Ko će dati garanciju? Nije problem, ali daje Omer kao da razmišlja da ga pusti, ne vidi svoju djecu i ženu. To je posljednji kurs. Ima liko da daje garanciju. Pa se Ebu Zer, El Gifari ustade, Asabi kaže, onako star, stari pun zuhda i iskrenosti reče, o vladar upravljen ja dajem garanciju za njega. Neki din. Znači, kaže, ja dajem garanciju za njega, neki din. I onda ga upita, kaže, o Ebu Zer, znaš li ga? Kaže, ne znam. Pa znaš je, kaže, da je ubio. Iako je ubio, da će garanciju? Kaže, da, Omer, daj garanciju za njega. Pa kaže, kako ćeš onda, da, kaže, Abu Zer, vidio sam na njegovom, kaže, licu, nur, znak, mu'mira, pa kaže, sve te sam, kaže, da ne laže i da će inšala doći. Govori ja sam. I ona reče, Ebu Zer, jel misliš da ćeš te pustati sve vrati za tri dana? Kaže, Ebu Zer, Allah je jedini pomagač Omere, Allah jedini pomaže i odgovori Omer pusti čovjeka da ode i ode čovjek. Tri dana se nije vraćao. I da se pripremi i da pripremi svoju porodicu i svoje dijete da im kaže da mora da se vrati jer treba i da se preda jer treba da bude ubijen. Omer radi Allah on nije zaboravio termin kada ovaj treba da se vrati. Pa je trećeg dana Moezin proučio Ezan za Ekidiju I svi su se odazvali. Dođoše i ona dva mladića koji su tražili osvetu. A Ebu Zer stane pred Omera i Omer upita, o Ebu Zer je gdje čovjek? Ebu Zer je šutio, kaže, ne znam, i reče mu, ne znam, vladar čovjeni, ne znam gdje. Pa je, kaže, Ebu Zer gledao sunce, a ono kao da se okretalo brže nego obično. I kaže, a sami su šutjeli i osjećali te drugu. Ebu Zer dao garanciju, on me pita gdje je, čovjeka nema. Pa je se Ebu Zer ušutio i na sabima se primijetila te goba koju, kaže, niko nije znao si malala te bareke otala. Jer je, kaže, Ebu Zer bio i te tako duboko uklasan u Omerovom srcu. I znalo se, kaže, da bi mu Omer dao od sebe što god bi mu trebalo. Ali, kaže, šerijat je u pitanju. I Omer zna, ako ovaj ne dođe za koji trenutak, Ebu Zera mora ubiti. I gledajte, kaže, ovo su Allahovi propisi. A sahabi, pogledajte. Znači, oni iščekuju, znaju da se to desne. Da će onda izvršiti kaznu. Iako je to asal. Jer kaže, nije to bila presuda koja će se primijeniti u određenim okolostima. Ili presuda koja će se odgoditi. Pa može ovako, ne, ne može. Omer zna, treći dan, dogovor je dogovor vallahi da znaju šta je šerijat. Molili bi nas da im pričamo dali noć u njim. Šta je pravda. Pa kaže, nešto malo prije zalaska sunca, ide čovjek pojavci. Dolazi ovaj beduin. I Omer donese takvir. Kaže, Allahu akbar. A i ostali muslimacu to uradili. Evo čovjeka, Evo Zer ostaje izvršćemo kaznu. Omer reče čovjeku, čovjek će da si ostao u pustinji, niti bismo znali za tebe, niti mjesto kojem živiš, što jest, mogu si pobjeći. Kaže njemu ovaj Beduin, o vođo pravovjedni, tako mi Allaha, ja se ne bojim tebe, nego onoga koji zna tajno i skriveno. Evo me, kaže vođo pravovjedni, ostavio sam, kaže, djecu poput ptičića na pustinji i ženu bez vode i sjenke drveta u pustinju. Došao sam da budem ubijen o Pa kaže, veli on, bojao sam se da se ne kaže kako je među ljudima nestalo ispunjavanja datih obećanja. Omer upita Ebu Zera, o Ebu Zera, zašto si garantovo za njega? Kaže Ebu Zera, bojao sam se, Omer, da ljudi ne kažu kako je nestalo dobro među ljudima. Pa kaže, Omer se okrije na ovoj dvojici mladića i reče, a što je ovoj dvojica mislite? Ona dvojica već plaću i kažu, opraštamo mu, kaže, radi njegove istine ljubivosti. Vođa pravo vjerni. Kaže, zbog čega? Bojimo se da ljudi ne kažu kako je nestalo opraštanja među ljudima. La i da je doma. Ona reče Allahu akbar, a suze kaže, ona upućeće hvatiti brad. Pa kaže, neka vas Allah nagradi za vaš oprost. Pa kaže, neka Allah nagradi Ebu Zera zato što je spasio ovog čovjeka. I neka Allah nagradi, kaže ovo Beduina, za njegovu istinu ljubivost i ispunjenje obećanja. Znači, moja, ovo samo možete naći u slavu. Bereket prvog čovjeka kod Ebu Zera, pogledajte šta je vidio. Ja ću dati, brate, za tebe garanciju kada vam kažem ono malo prije, kad uđem, pa vidim svjetla, lijepa lica. Pa šta je problem? Šta sam ja izgubio ako garantujem, brate, za te? Ne se prvi put vidimo, reći. Šta sam izgubio? Tako ti Allah, reci. Šta sam izgubio? A zamisli da dođem pred svog gospodara, a ja bio zalog za muslimara i ubili me radi tebe. Ja sam dao zalog. A zar ne bi mogli doći sa pred svog gospodara na takav način? Evo kakva je veza nas i sudnji dan. Zato kad se spominje sudnji dan, nemojte vraća moja, a u reste Ne Nemojte da ovdje budete jedan drugi, a da čekate sudnji dan da nešto među sobom riješite. Zuhara, to ne smijete dozvoliti. Onda se niste volili. Nemojte da ovdje sjedite zajedno danima, mjesecima i noćima, misliši da ste možda jedan drugom dobri, a da čekate sudni dan da kažeš, hej, ti si mene onda govorio, govorio se o mene, ja ti ništa nisam halalio. To si mi radio, ništa ti nisam halalio. Ovo se ne smije desiti. Otvorite prsa. Otvorite prsa ako hoćete da vam se otvori prsa. Ele ne šrahe ke sadrate. A zar nismo tvoja prsta šta? Prostrani mučini. Zar ne treba da budu prsta mu'mina prostrana? A kamo li brata s bratom? Hej, to nisu male stvari. Da se volimo zajedno i čekamo sudi da koga ja, i tamo da skažem ja tebi, ej, brate iz Slovenije, čekao nikad ja tebe no nisam halalio. Volaj, sve jedan musliman. To sam danas sve koji na džemlju ima gledao. I monarfik ispiju sve u halalima, Allaha. Mene što se tiše, oni su. Komodno, sve. A Allah mi je sve da ne hidu na sebi dan po pitanju mene. Nekako mi je puno lakše ovako vraćao. Jer svaki od vas ima jednu manu. Nema ga od nas da nema. <laughs> nema. Moraš nešto imati kod sebe, čega se ne možeš kutarstati nikako. I dok nisi melek, kad tu ne vidi, moraš imat nešto. I vi jedan drugog morate poznavati. Onaj pozna, on uvijek kasni, on će uvijek kasni, to je tako. Onaj samo spava, on samo spava, to je tako. A sad vam, se, je bio poznat po tome. On je krenu, on umira palmu, a dobro osloži. Kad si ti? Bio jedan osak koji je samo nasmijao, osjećam se, neka im samo radio još ali eto, volio da nasmije poslanika sa srnem, kad se on rastuži. Znači, <clears throat> onaj se voli šal puno, primite ga kao tako. Jer ako vidiš da on kod sebe ima to, to je teško mijenjati. Ima kod sebe to, voli da priča puno, ko ja na primjer. Primite me tako, <laughs> ne da me kažem tražiti. Svatate? Znači, kad vidiš, kad generalno kod jednog brata ima to, <clears throat> a nije opet sa šerijata, nije. Ili on, ajde da kažemo, mekruh to kod njega. Ili šedat ti kaže u mekru nešto, a ne nemoj navadjiva da to ispraviš. On ima ovalo, klanja, posti, bori se, zarađuje za familiju, za odrlo, a ti dobro, odrlo od njega napraviš melka. Kada, a pa nemoj moguće. I on će se tebe da zaštiti. I kad jedan drugo počnete, ah, on je to mislio, gledan. Ja moj ti razmišljam šta on mislio, pitaj ga šta je mislio. Jer ti ne znaš šta on mislio. Sada te. <coughs> A dosta ljudi ovdje greši on je sigurno onim postupkom stio mene nešto rido. si ti je oštro u mani. I tako nastavi šta? Ona katastrofa među braćom. Ostane pa ustav. Ona je vječe dolno. Ostane ona je dolno. Ja kad samo sa njim jedi. Ili je, i normalno je da imaš u džematu neko ko ti je to malo bliži, prisni. Znači, sve, e, kolektivno ste džemat, ali ima neko koji je to. Sa njim ja to volim neći njemu će se malo i povjeriti više i svašta. I treba da imaš takvu vjernu. Treba da imaš. <laughs> Ali da opraštate jedan drugom, mislim da je to. Hoćete da vam bude oprošteno, hoćemo da nam bude oprošteno. Pa Allah uzvišeni, braćo moja, ne dajte milosti. Lut ali selam poziva homoseksualce ljudi. Kolika je milost slava? se homoseksualce poziva. Ljudi, ostavite se grije, samo recite kajem se. Ne možeš klopiti kajane. I ako se pokaje insan, na njemu odmah vidiš. Odmah tragove vidiš iste na kajane. Odmah se to primijeti. Da čovjeku bude teško vidi grija koji uradio. I kad god se negdje spomene, grije, a on zna da ima kod sebe, on glavu obara dol. Zašto? Pokajem se za njega. I s druge strane, odmah mu bude drago. Zna da ima gospodara koji će mu primiti od njegovog kajanja. Jer meni vići, kajem se, kajem se, što će ti od kajem se? Mogu glasno tebe da sam malo. Kajem se, kajem se, ko što ovi radi, onda, onda tam napravi sebi staj. ti kaže ti. sad ti, pa ne znam ništa, ne znam govor. Oj, brajne, ti nama govoriš da je ovaj to uradio, Daj, brate, znaš, znaš, znaš, znaš, ovo ti čuje. Ne viš da ništa, ali ti brate, ovo ne čuje. Ki? Svatate, obraćaj se kipu, pa ko će prenijeti Allah vaše dobre, ali sam kaže da on ne zna govoriti. Baš čudno. Dič da progovori. Svatate? Zato se dobra upućuje samo Allah. Ono koji sve vidi. I gledajte, kako Allah te barek je letala svake noći na njemu svojstven način, u kakvoći dolazimo, spušta se na zemaljsko nebo i čeka ko će da moli za oprost. Čista osana. Sam ustaneš u dva, u jedan, uzmeš alter, pogriješio se, ili imaš. Sam ustaneš u tišin, znači, Allaho moj, Pa ako mi ti ne oprostiš, pa ko će me prostiti? Ja sam izgubio. I ne nema koji će spustiti ruke.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 Meleci koji drže arš gospodara te bareke od tala, mole Allaha da budu oprošteni vjernicima. I slušajte dove meleka. Slušajte, braćo, dove meleka. Gospodaru naš, ti obuhvataš milošću svojom sve i znanjem Zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede tvoj put i sačuva ih patnje u Ovo može meleti. Meleti molija, gledajte dole. Oprosti onima koji su se šta? Pokajali. I nije samo pokajali. I onima, istim ovima koji slijede tvoj put. A rekli smo na početku kojim je putom Allah, putem Allah zadovoljan. Samo jedni. Tako mi onoga braća čive ruci moja duša, samo jedni. Samo pitaj, jel to grije, ako je grije sa grijevom, ne možeš doći do Allaha. Jedni ako misliš da si ti neki novi. Sa grijevom ne možeš doći do Allaha. Ljudi to danas radi. Evo, pogledajte Grijesima želi da dođe do Allaha za izgled. A ovdje kažu meleci, onima koji se pokajali, i slijede tvoj put i sačuva ih. Padni ovac. Zatim, meleci do, do, dove dalje. ربنا وادخلهم جنات يرضن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم kaže, dobi meleci dalje, gospodar naš, uvedi ih u edenske vrtove, koje će im obećao i predke njihove, i žene njihove i potomstvo njihovo, ali oni koji su bili dobri. Ti si u istinu sila ne udar. Dobro i dalje meneci. I poštedi ih kazne zbog ružnih dijela, jer koga ti toga dana poštediš kazne zbog ružnih dijela, ti si mu se smilovao. A to će zaista biti veliki uspjeh. Gledaj šta zaradi rob i šta dobije onaj koji se pokaja, ali kome? Allah te barek je I koji mola, moli njega i koji se obraća njemu za svoje grije. Oto da kad ljudi pitaju, kaže, kako si ti, pitaju danas, kako si ti to pošao, šta? On ne zna, ne zna postaviti pitanje, njemu kaže, vidi, ti moraš prvo naučiti islam da bi znao postaviti, ti ne znaš postaviti pitanje, žao mi je. Ne znaš postaviti pitanje. Jer ja moram, da bi ja bio ispetan kod ti, Daj mi svoje knjige, da malo vidim. Ja tebi trebam da mi knjige da vidiš. I da neće ti Dogovorio sam sa inspektorom Ivanom, kava, kad uđemo, kad uđemo u Hrvatsku, idemo u restoran, Zagreb, nekakav, <laughs> ne pojma nije, isto jedno nije. Idemo na kavu i ja ću mu respovediti još više. Da, inšala, da vam pojasnim ovaj, šta je slav? I šta je džihad, da se njemu rekao i danas, Ima, ima, ili ima, ili sad, sve to ima, samo mjesto, vrijeme i kako i šta. Pa ćeš da islam nije samo za muslimani, nego za cijelo čovječanstvo vlada da bola. Nije samo za nas. I sad to, braću moja, savjetujem sebe i vas. Opraštajte jedan drugom. Vidjet ćete kad se prsa prošli. To je medina hoda. Opraštajte jedan drugom. dovite jedan drugog. Dovite jedan za drugog. Kad se zadnji put? Direktno, znači direktno brat za vrata. On kada bez sjedi, on priča s vratom, a ti doviš za njega. A mene samo kaže i tebe. I tebe, i tebe. Probajte ovo, pošto vidite. Kad te brat naljuti, nakon sat vremena, sjedi bez odeđa i dovi za njega. Znam